Ando en modo activado ni siquiera planeado, pensando en el futuro, enterrando el pasado, jugando con Nintendo, pasándome el Mario, 64 veces mal dije el espejo vato, para ser muy perfecto, se lo dejo al tiempo, mientras yo esté contento, de eso no me quejo, hoy vivo mi momento, mañana doy concierto, causando grandes risas y jingos de movimiento, marca mi timora que, ¿Qué ¿ah? que yo voy a hacer? Deja la tanto los sueños mientras me la follo o me la fajé, Cuento del 1, 2, 3, guacha que ya te encontré, me esconda mi hermano, que te ves de lejos porque te grande. Tengo todo el flow, tengo la habilidad. Destreza de este taller no se compara con nada. Sonando por el car y por tu celular. Hoy sueno en pocos lados, después siento a la ciudad. Ya poco a poquito, este buen morrito sabe lo que es bueno, la venganza y lo malito. Buffet exquisito le postré mi ritmo. Una cena rica de parte de Alejandrito. Tengo 16 y sigo pa' adelante. Representar al guero si es que llego a ser grande. Agradecido siempre con los que me apoyaron. Y los que criticaron al chorizo me mandar. Yo, ey, ha, house tracks, mami. Ey, como siempre. Ya, ya, nena, ey, ya. Ah. Una vida más completa es la que quiero con mi trabajo. Ah. Dame las manos arriba que no la veo, ando drogado. Mami, dame la pastilla que necesito, ando volando. Pero no por ser mi jefe, tengo mis reglas, soy mi jurado. Ah. Esta apoya la cerveza que mi valle estoy representando. En una vaina muy loca que me decían que no se daba. Porque que sueño es más grande y con mi propia casa comprada. Mientras tú que me criticas, siendo tú solo, no haciendo nada. Para los haters siempre va a haber una gran respuesta. Que todo lo que desean se les regrese completo. Critícame si quieres mis palabras me dan fuerza Para hacer lo que quiero, como quiero y con firmeza Yo me saco mi combo mejor cae en el McDonald's Con dosis de mi ego y con tu novia de cachón Levántame el castigo mami que estás deliciosa Hoy brindamos por esto, mañana hacer otra cosa Déjame fluir y luego competir. Deseame suerte en esto que estaba por ti por mí. Ey. Silencio todo aquí, acaba de subir mi propia fuerza bruta combinado con mi ki. Un joven voluntario que descubre su fase de ser omnipotente en la casa y en la calle. Hacemos fiesta luego para que aquí no pare las ganas de vivir la vida y con mi flow de base. Ah.